Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. A ver. Sen campé. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. O pasado 30 de maio de 2017 asistiu a unha movilización en apoio á recuperación de espazos abandonados para uso social e común. Alí, cando transcorreran uns minutos desde que comezou a marcha, fun golpeado cunha porra na cabeza. Esposouseme inconsciente no chan, Foi obstaculizada a asistencia médica e, posteriormente, negouseme a visita a un ambulatorio durante máis de dúas horas. Mentre se me vexaba en comisaría, o principal xornal de Santiago de Compostela abría a portada con información dos corpos e forzas de seguridade do Estado que me sinalaban a min que na altura era un rapaz que apenas contaba con 19 anos e comezaba a chegarse a actividade política como un activista con experiencia en colectivos antifascistas de cidades onde nunca vivín, e se apuntaba a que portaba unha contundente mochila con material explosivo, aínda que finalmente esa acusación nunca foi formulada en sede judicial. Non sei se por fe de susanación de ratas ou para non quitarlle todo o barniz de verosimilitude a un caso, no que xa había multitude de vídeos onde se me había tirado no chan da Praza do Pan sen mochila algunha xunto a min. Seguindo con este clima policial e mediático hostil, reproducido en prime time polas principais cadenas de televisión do Estado español, a Fiscalía presentou no xulgado de instrucción a un mozo que daquelas pesaba menos 60 kilos como alguén, alguén capaz de reducir corpo a corpo a varios antidisturbios perfectamente adestrados para exercer a súa labor represiva. Enfrontome apenas de ata 4 anos de prisión, por feitos que carecen de calqueira fundamento. Ante todo isto, decidimos mobilizarnos, impulsando unha rede de apoio que solicita a miña libre solución. A miña familia, a miña parella, as miñas amizades, e a todas as persoas que desinteresadamente me tenden unha man, doulle hoxe as grazas e afirmo que coa cabeza ben alta entrarei nesa sala e coa cabeza ben alta saldrei. O Grupo de Apoio a Chema estará ao seu carón, desenvolvendo unha campaña para ir informando do caso e mostrando forza e solidariedade. Organizaránse diferentes actividades ao longo destes meses. Porque se o Estado nos quere caladas e soas, nós respostaremos xuntas defendendo os espazos autoxestionados e as persoas que os fan posibles. Se lle piden unha pena de 4 anos e medio de prisión e 4.000 eh, euros de, responsabilidade civil polos delitos de lesiones e atentado contra a autoridade estando previsto o xuizo para o vindeiro día 20 de decembro o acontecido eh, no presente caso fainos chegar á conclusión de que se quere enviar unha mensaxe clara á ciudadanía, pretenden o silenciamento da protesta social na rúa e para iso contan cunha ferramenta pois moi poderosa como é a impunidade policial en sede judicial. Non? Entendemos que o proceso judicial aberto encobre unha actuación abusiva desproporcionada por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado, sin agar que se ven nun primeiro momento foron máis de 20 as persoas investigadas por parte da policía, as cales se atopaban en un dossier Eh, que está llegado a causa, donde se recollen información detallada de estas personas, eh, a súa actividade política, así como seguimientos por parte de la policía. Finalmente fueron 12 las personas encausadas este procedimiento en un primer momento, as cales se lle acusaba de delitos tan graves como delito de lesións, delito de desordes públicas, eh, delito de danos e delito de atentado contra autoridades. autoridade. O encargado de instruir Esta causa foi o xulgado de instrucción eh, número 3 de Santiago de Compostela, sendo eh, a principal nota característica eh, desta instrucción que durou eh, case tres anos a absoluta inactividade por parte do suizo instructor o cal nos interesou en ningún momento en presentar dilixencias de investigación ou averiguar os feitos ocorridos e os cales os foron denunciados. Noutra, noutra investigación paralela que se abriu a outras dúas persoas que tamén foron investigadas durante as protestas eh, secuestraron os móviles a policía o que tivemos que solicitar a Suiza de Instrucción número 1 nese caso que se lle procedera a inmediata devolución o cal así foi finalmente, ou, por exemplo, que a Suiza instructora, nun primeiro momento, cando tocou que chema eh, ratificar a denuncia en sede judicial, non estivera presente, non quisera estar presente ela mesma, o que implicou que lle puxéramos unha queixa ante o Consello Xeral do Poder Judicial. A denuncia que se presentou por parte de Chema foi acumulada finalmente ao proceso aberto contra as 12 encausadas. Esta denuncia implicou finalmente eh, conseguir a imputación de tres dos policías que participaron nas cargas policiais, eh, conseguindo a súa, a súa imputación. Os delitos que se lle imputaba a policía era omisión do deber de socorro, o delito de lesións, así como o delito contra integridade moral e vexacións durante a detención. Finalmente, a causa foi arquivada contra on, eh, para 11 das persoas investigadas por non existir, tal e como pon o auto do arquivo, ningún só indicio de actividade eh, delictiva ou de algún índice de criminalidade contra as mesmas, a pesar eh, das grandes doses de espectacularidade non que se deu nun primeiro momento a, estes, a este caso, que pretendía que fora unha macrocausa, quedando soamente Chema, que fe, precisamente foi quen denunciou a policía, como único imputado na causa. Nos estamos aquí abaixo, eles están aí arriba, cabrones, rúa arriba e rúa abaixo. arriba, rúa Paisho, ándale, que le vaya bonito, rúa arriba, rúa Paisho, que le vaya bonito, órale, suavemente, deslizándote, tensión o llegar a estación, agárrese, que este camión se mueve, güey, y a propaganda, dos poderosos cubrios puros la miseria, elecciones constantes de ladrones diferentes, cambian de siglas pero nada varía. Cambian todo para que todo siga igual Mesmo sistema social Desperta! yo ti, ¿Cómo es? Teniendo monopolio da violencia cada una su vida, cada uno su entorno Porque todos artistas, somos artistas del mundo Pintores de utopías, actores que mudamos realidades Músicos que denunciamos con notas musicales Y las pinturas se esperan, hayas esas pinten Porque se sabes, nuestra globalización, todos los globos es pura y si se lo para, abajo y izquierda Para un corazón, bombeo corazón, dos pocos Alternativa en forma de autogestión Alternativa en forma de autonomía La decisión democratizando la información Por medio de los medios de información, pasa acción Ponte en on, actívate ante la manipulación pues Si ahora vos fuertes Sigamos caminando, vamos Rúa arriba, rúa pancho Ándale, que le vaya bonito Rúa arriba que le vaya bonito ¡Órale! Que somos toitos lo mundo Que creemos la esperanza Desobediencia alta impunidad e pago da voz a voz A miña voz, irmás e irmáns Da cor da terra Indígenas loitan polos seus derechos Perra Perra del silencio un sistema sordo Que os Y ahora agora derrade Rebeldía, rebeldía Con alegría, con alegría Arriba xente, que 50 de desigualdades que este mundo acechan E se agora vos sentides fuerte. sigamos caminando, Vamos, rúa arriba, rúa paixo. Ándale, que le vaya bonito Rúa arriba, rúa paixo. Que le vaya bonito, órale Rúa arriba, rúa paiso, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa paiso, que le vaya bonito. Órale, rebeldía, rebeldía, con alegría, con alegría. Rebeldía, rebeldía, con alegría, con alegría. ¡Hey! Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela. Sintonízate. Buenos días, estamos aquí o Sapo Conchos Matutino de Radio Calimera eh, Comenzamos el programa eh, falando de, un caso que, ya lleva eh, varios años y que ahora está y seguimos ahí en, en actualidad Pidiendo y demandando entre, entre todas, entre todes la solución de, de Che Hemos escoitado un poco contexto de que es el, el agente que de la, campaña de, eh, absolución eh, Chema están llevando adelante, adiante. Eh, pero hoy queríamos hablar directamente con, con Chema, si las conexiones no nos fallan, creemos que ya nos, nos, nos Bo día, Chema. Bo día, que tal? Moi boas, moitas grazas por escoitarme aquí desta Radio Calimera. <laughs> Nada, gracias, gracias a ti por, por, por estar hoxe aquí un día, eh, bueno, que aunque isto se pode escoitar outras datas, pero que é un día eh, festivo e que a, a máis eh, estás eh, moi apreto de, da, da, mani, da manifestación, da concentración deste día 11 que, que hai en A Coruña e despois de, del, del xudicio que, que ya está aí tamén. Eh, Supoño que, bueno, co, co, la primeira pregunta es, co, como, como estás ti? Eu ben, a verdad, xa estou ben Según se vai acercando máis a data do xuizo Pois un pouco máis de nerviosismo Penso que lógico, pero bueno Todo o apoio recibido E ver, bueno, pois diferentes persoas E diferentes colectivos Ou incluso medios de comunicación Como vos, que vos interades interesades do, polo caso, pois bueno, faimo levar dun, desde unha perspectiva positiva, vaya. Poño que, que eh, la, la xente de, que, que tens a, a, a Carón, sí, ¿no? claro, decir, claro, sí, sí, sí, sí, sí. Fundamental, sí, sí, a miña parella tamén moi importante, as amizades, a familia, a, o entorno militante, eso é fundamental. escoitábamos en el, en el audio que, bueno, que es un pequeño eh, vídeo que también vosotros compartiste, eh, donde ti explicas un poco lo, lo que era el caso, pero, pero escoitando es... Eh, nos suena, por, desgracia, a, muy, muy conocido ya, es decir, que, que, ha pasado otras veces, pero no por eso nos dicha de, de, que no, no, entendemos, es decir, cómo, cómo, estamos todavía ahí, ¿no? No, no sé sí, que sí, sí. No, a mí parece increíble, ¿no? Que teníamos uns bueno, pois os corpos policiais con unhas garantías democráticas tan baixas e, e que a xustiza pois trae todo o que lle digan, sabes? Mm. Que a xustiza sempre se pone a súa parte e, bueno, non é sorprendente, non? Porque vivimos nun estado pois bueno, que ao final o que rixe é o diñeiro e o diñeiro é que manda o capital que xestiona as nosas sociedades e cando te posicionas en contra de eso, pois sempre che van a intentar de algún Pablo Lombo, vaya, eso claro. Nosotros hablando falando con, con gente no? Mm. que, que estuvo ese, ese, ese día también allí, eh, nos explicaban eso, que, que no, no, era, era, era sorprendente, que, que si te lo contan, ¿no? muchas veces, menos mal que, que hay que hay vídeos, que hay imágenes, que porque si no, es que es como eso, como, ¿por, qué se construye esto para, para destrozar a nada, a, un chaval como tú, a un rapazo como tú, que, que es una persona normal, como, como cualquiera, simplemente que, que está expresando una opinión contraria y una, una acción de, de, de yo no estoy de acuerdo con esto que se está haciendo aquí. Efectivamente, ¿no? eu penso que máis que, que sexa algo cara a min, non? eu penso que mm. é un castigo a pois bueno, o, se xuda un movimento, non? un movimento ocupa o bueno, ou unha forma de construir as cidades dun xeito distinto e iso que se castiga e tamén un pouco se vai contra min porque eu denunciei tamén a, bueno, as malas prácticas durante a miña detención e eso supoño que a policía non lle gustou demasiado a verdad. Pero sí que é alucinante, a verdad. É o que dices tú, no? por, por máis que sexa algo cotián ou normal, hmm. ao que estemos acostumados desde os movimentos sociais, é algo que, bueno, sempre hai que denunciar e que non deixa de ser sorprendente por toda, todas as mentiras que levan estes casos e toda a manipulación. Sí, porque es que a más, ¿no? sé, eh, si, sumamos en el, relato, ¿no? Es decir, que, tú eh, pasas, estás en, antes de, ir a, eh, se necesita que te atiendan de, Saúl porque, porque te, provocan con, con, un porrazo, ¿no? Que te provoca un traumatismo, decir, pero, pero no, ve primero a comisaría y después ya, ya a, atenderte, es increíble. Sí, increíble, increíble, porque él es en todo momento, ¿no? Como respondía, xa respiraba e todo, e despois dentro do, do furgón pois estaba consciente, non? E, eh, e o que querían era levarme no mellor estado posible a, a, ao médico, sabes? Para que non lles caera tanto pelo, sabes? É dicir, que se si ese chaval vai así ahora mesmo como está ao hospital, pois bueno, vai nun estado bastante confuso, con sustas pois estar inconsciente, etc. Entón querían que pasara o maior tempo posible que fora pois cunha boa compostura, vaya, que non aparecer ali bueno, después de que me hicieron, bueno. Sí, sí, sí. Eh, después después de, cuatro años porque tú es, continúas siendo muy muy muy nuevo decir pero en aquel momento todo, claro era es, que no es decir acababa porque tú, tú eres de, de la Coruña y vienes aquí a, a Compostela a sumarte a, esta a, a este yo estudiaba en Santiago ah tú estás estudiando, estudiando aquí. no estaba daquelas sí, o sí. pero sí daquelas estabas estudiando entonces, bueno, decía el centro social, etcétera, diferentes actividades que fuera y me parecía una barbaridad con eso de pues y me decidí sumar simplemente a marcha, vaya, de ese mismo día, el 30 de mayo. De, de, de cuatro, cuatro, cuatro haciendo de después, eh, vendo haciendo un viaje por por a a sociales, ¿no? Vemos pues eso, ¿no? Que, que, que te legan eh, apoyos de de, lugares como, como Bogotá, evidentemente de, zonas como Cataluña, como otras zonas de, Estado español. Eh, eh, hay unas semanas en, el Estado de, Riazores eh, se, se, sacó una pancarta en el minuto 11, es decir, todo eso pienso que, que, no, es decir, bueno, que, que algo estás haciendo, ven. <laughs> eu penso que máis que estea facendo ben eu eh, gracias á xente que me rodea, no? Mm. E un entorno militante moi bo, sabes, que posibilita todas esas cousas, non creo que se xa eu, senón é máis ben pois o movimento social do que fixen parte nesa altura que un se de mí y ahora cuatro anos e medio despois pues siento diferente Pues no está teniendo su amante, etc, Y Y e esa haciendo unha campaña así bonita, así que Sí, la verdad es que, que sí, que, que se, está creando un, un movimento, no Eh, eh lembraba, porque yo oh, no soy nada nuevo, eh, lembraba el, el caso también, ¿no? Porque en, en, cosas eh, me parece similar, en otras cosas, no Evidentemente, pero el caso de, de Alphonse, Es decir, recordaba la, construcción mediática, el ataque a la familia, el, encima también el, tema de, que lleva del explosivo, es decir, no sé, me, parece sí. Bueno, o, <laughs> el o, es bastante más fuerte que él, entonces bueno, hay distancias, <laughs> bastante distancias, pero, bueno, sí que ese daño, ¿no? Y esa mentira y esa labor que se ejercen por una parte, pues os medios de comunicación que sinalan o que di a policía e, e es, bueno, e non está por detrás da policía e a policía que min que todo que pode, non? Mm. A min eso, me din que levaba pedras, baos, que levaba botellines de cristal, todo que pueden decir que levaba, levaba, sabes? Y la mochila, pues yo pienso que se cae, que o a prensa un poco, pero la policía no se atreveu a meter no auto policial porque había vídeos, sabes? Non se sabía que no tenía ninguna mochila, También se ve que no levo ningún pau ao lado, pero bueno, sé, es muy alucinante todo, la verdad. Lendo un poco y vendo un poco es eso lo que tú dices alucinante es, es alucinante para nosotras que que bueno que estamos desde fuera eh, no queremos ni, ni pensar para ti no eh, ahora, el, bueno, lo primero, el, próximo día 9 eh, se, saca sacan un vídeo, un, bueno, una gente, Pablo Mendizábal, Martín Vallejo y Pablo Rodríguez, que se dice que les, se llama Ellos no se arrepenten. han eh, amparados en Amordaza, porque, bueno, un vídeo que se va a poder, que, se estrena en, el canal de, YouTube. Pero bueno, un, vídeo que, que, fala, entendemos, ¿no? Es decir, de, de algo que, que cuatro años después, eh, eh, de, ya, no solo en ti, sino en general, es decir, eh, después de escoitar que se va a quitar, que se va a quitar, es decir, continuamos con la misma ley mordaza. Pablo y, bueno, y Martín Pablo Rodríguez, su gente sí que estaba bueno, a... o mundo audiovisual, teño conhecimentos de, bueno, de, diferentes conhecimentos técnicos así chulos, non? Entón, o que fan é unha reflexión de como a lei mordaza, non? As historias de vida personais que, que dan, sabes? Porque moitas veces pois se tenden a pensar pois na represión, unhas leis como a lei mordaza, como algo así etéreo, ¿no? Pero teñen unhas consecuencias moi pois pues, moi humanas e, e nos afectan como persoas e fa unha reflexión pois en torno a eso. Non sei exactamente como va a plasmar exacto exacto, dixi que non adiantaron pois a preestrena e todo, e a ver, é unha reflexión sobre como a lei pois nos fan dano como como persoas e e como como persoas pois somos cousas diferentes das que os medios de comunicación pois nos intentan facer ver, non? Que parece que como eres activista ou como te implicas un, un xeito discordante pues todas las cosas, pues xa eres un monstruo que no nada que ver, No nada, que ver. Sí, porque a máis pensamos, ¿no? Es decir, que, que veces esto esto se olvida, falamos en teu caso y en el de el ti caso y en el de la otra de otra xente tamén eh, de personas que, somos personas de, de, rúa eh, eh, personas que en el día a día porque esto ya, ya, leva cuatro años, que es el teu tempo pero también el tema eh, tema económico el tema evidentemente el tema psicológico, el tema moral, pero también hizo ¿no? que, que eh, eh, es afrontarse contra, contra la, la, crueldad y la tortura institucional, eh, eh poner el, el, teu dinero también. Claro, claro, claro, un castigo económico, el tiempo, lo que dices, acabas de decir perfectamente. Sí, porque no sé qué de, de, de, Vegades hizo, pensamos que, se olvida, ¿no? Eh, los medios hablan eh, frívolamente como, claro, porque como, como si tú no, no, no tuvieras vida o, o, no, no, no sé. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. É un castigo a moitos niveis. Pero bueno, xa te digo, eu logrei leválo bastante ben gracias a, a toda a rede que se creou, no? E tamén me serviu tamén porque como para facer unha reflexión positiva, sabes? De que todo se pode sacar cousas positivas. E me serviu, xa digo, eh, é sinxelo dicilo, tamén desde a miña perspectiva que nunca estive en prisión, quero dicir, ao final pasei unhas horas no calabozo, sí que é certo que ten un castigo de moitos niveis, non? Te pasa un proceso, un proceso represivo, pero isto se aumenta moito cando estás dentro da cadea, non? E, e desde fora, pois, é máis doado afrontar un sitio positivo, non? Pero bueno, falo a nivel personal, sí, sí. tamén me serviu moito para, bueno, para coñecer diferentes sitios da Galiza, ir ali a falar, ver que xente que hai que te escoita, recibir moito apoio, incluso aprender sobre outros casos represivos, ou servirte para, bueno, para moitas cousas, eu penso, eh? e tamén eso quero dicilo, porque moitas veces nos quedamos solo co malo da represión, pero se si somos capaces de sobrelevala, e tamén xa digo, desde fora da cadea é moito máis fácil, podremos eso amortecela moito, sabes? Como que disminuye muy todo, porque o, ves desde una perspectiva de máis política de menos personal que me parece importante. Sí, ¿no? Porque se suponíamos que se crea una, una ¿no? De, de de, aquí, de alá, de aló, e eh, iso, no sé, tenía que ser muy enriquecedor también Sí, sí que, sí que eh, un poco el eh, bueno hemos visto no eh, comentábamos Dorriazor, también un acto que se hizo en por comentar los últimos en, en Pontevedra ahora el, el, día 11 está la, mani en, en, Coruña ¿cómo, cómo afrontas eso? porque suponemos que es que es importante en el sentido de, de, reconfortar ¿no? y de, de apoyos suponemos Sí, sí, sí, sí, sí. Nada, o de Riazor pois pues, foi moi emotivo, a verdad? O sea, moi grandes os aficionados do Deportivo que, bueno, se animaron a lanzar esos, a verdad que moi chulo. Despois o de Pontevedra fixemos un acto aí con diferentes colectivos que tamén nos serviu moito, me gustou moito porque foi bueno, sempre hai un terceiro bloque nas palestras que estamos dando que é así moi participativo, que bueno, pois, pues, alguén tiña un caso represivo ou, ou se que se quere debatir algo sobre o tecido asociativo da Galiza ou que sexa, está así moi aberto se será un debate moi guai. E despois o da Coruña, bueno, temos estes xoves este ben res unhas, unhas xornadas en Cangas tamén, que saíron xusto agora, con moi poquinha interacción, pero bueno, van ser mañá de pasado. E despois o sábado hai a manifestación que, bueno, facémola sobre todo un pouco porque pensamos que os procesos políticos, é unha reflexión que fan tamén as miñas abogadas, sí, sí. Xulia Brais, non? Os procesos cando son judiciais políticos, que non se xulga alguén por o que sei, por cometer un roubo, non? Ou por ou por bueno, un xuicio social, non? Que habría que ver que os xuicios sociais tamén non son un grande parte política, non? Pero bueno, cando xa se castiga o, a expresión política, a, a asociación, a manifestación, non? É o único sitio onde podemos non revertelo desde a rúa e por eso é importante escribir as rúas para defender os dereitos cívicos que son pois, os dereitos que temos para a hora de poder organizarnos nunha empresa, nun sindicato ou poder ir a unha palestra sobre unha folga sí. en Francia, non? Poder informarnos fora do, do que é o circuito, non? comercial ou hexemónico, pois esas cousas solamente podemos defender desde a rúa. Está moi ben, pois as mostras apoian nas redes sociais, etc, pero é na rúa desde onde podemos cambiar as cousas, e basicamente eso. E ademais, eh, pensamos, non? e supoñemos que que tanto el teu caso como de, otra, de otras personas, es decir, es importante también para cuando falamos ¿no? de, activismo de, de, saber que la importancia de, estar organizadas, estar preparadas, es decir, porque, porque no es fácil, porque se, acaba poniendo el, cuerpo en, estas cosas. Sí, sí, sí, sí, solamente que organización pues se puede hacer mm. todo esto, vaya, sin toda a organización que hubo con este caso, non? en que foi un caso así represivo pequeno e tampouco fixemos enormes cousas, fixemos algúnas, eh, pero todo eso se pode conseguir gracias á organización e, e, e eso é moi importante que a xente tenga en conta, non? E eu se si logro facer esta campaña e logro ir a actos e se mañá podo ir a Cangas a facer un acto é porque hai xente que está aí durante semanas falando con diferentes bares para poder facer o, o, a, o, o sea, a palestra con un grupo de teatro para que se ofrezca a dar, una palestra, o sea, dar un espectáculo, mm. todo eso. eso requiere tiempo y requiere estructura. Te queríamos eh, eh, preguntar eh, también en, en, estas charlas, en estos actos, en estos eventos donde, donde le vas participando, sobre todo queríamos saber un poco eh, cuando se te apropa la, la, la gente nova, pero también cuando se que se apropa la, la más bella, ¿no? Es decir, que qué impresiones son, ¿no? Es decir, sobre no sé, ¿cómo cómo cómo son las cosas. Vale, pues, <laughs> eh, o sea, me gusta muy tocando, o sea, cualquier tipo de persona que se achega, ¿no? Porque me, me parece muy guay que haya gente como a ti, por ejemplo, desde vuestro programa, que se en nesto, non? Non me deixa sorprender, a verdad. E, e pois, cando se chega xente pois, maior, pois, a mellor ten un bagaxe militante máis grande, Ou A mellor hai xente que se está chegando a actividade política e máis nova e ten moita enerxía e a ves pois, con ilusión e che din, pois, oh, pois me acordo que foi escarne e tal, estivo moi ben ou non sei, sempre se sacan experiencias e debates enriquecedores non? e tamén con xente mellor alguna, non? que non ten ningún tipo de experiencia organizativa ou política e simplemente mm. era vida e se chega e, e tamén lle sorprende, non? Eu intento sempre facer as palestras breves e me gusta un xeito moi, moi horizontal, moi participativo. O sea, non é virada nunha cátedra ni nada, se enfoco, pois, bueno, unha perspectiva máis cronolóxica do que o escarnio, do que foi ese proceso, non? porque, sí. porque me parece importante saber porque eu se mobilizei, porque saí na rúa, non? O que viña defendendo. E despois unha versetía, pois, a segunda bloque, como máis persoal, quizáis, máis fondo de como vivir a represión, pois, máis de familia, como dinero a nivel persoal, non? Tambén fan unha pequena reflexión das diferentes persoas que están ahora mismo na prisión, dos presos políticos en xeral, desa temática, non? Tamén do Estado español como un Estado que vai restringindo cada vez máis liberdades públicas. E a que máis me gusta é a última, que es darte a un debate o a conversa entre xente que estamos la sala y se aproveche te digo, a ah, eso que te acabo de contar son 20 minutillos media hora y intento que a parte grandes grande el do debate, porque me parece sempre que se la verdad. ahorita que es que, es que escoitándote sair es, eh, sigue sorprendiéndome eh, eh, eh, a gente que tenixe esa no porque estés escuchando ahora decir, pero esa fuerza, e, esa forma desde la tranquilidad de expresar o, no, Porque de, de, parece que, que falamos, vale, que no es que, pero bueno, falamos de, un ataque contra contra persona por, por una defensa de, de, autogestionar, de, querer decidir lo que se o en un, en un centro, en, eh, todo eso, ¿no? Eh, eh, creo que es importante cómo falas, el, lo que dices, pero también cómo dices, porque lo dices con una tranquilidad um, y mucho sentidiño que, que decís vos, aquí en, Galicia y creo que, eso es muy importante. Sí, bueno, intento afrontar esa tranquilidad porque mm, también digo, tengo una fiscal Muy alta, Y la verdad que dudo mucho que ahora mismo me compenso meterme en prisión sobre todo porque Cádiz ahora mismo está en un momento moi calmo, ¿no? E meter a quen en prisión así por algo tan pois pues, tan sinalado, eu penso que ni siquiera lles compensa, ¿no? A mellor outro momento, sí, yo, en Cataluña está metendo a xente con cousas moi parecidas a Meña, ¿no? Está o caso, de, pues, por exemplo, de Marcel, ¿no? O caso de Adrián, ¿no? Sí. O Sanz este, ¿no? O rapaz, este catalán que meteu un algo parecido a min, e que meteron tres anos e pico, pero penso que na Cataluña están penalizando outras cousas e hai outro movimento distinto que aquí, ¿no? E aquí non lles verdad? E non, non creo que teñan valor a... Simplemente estiran un pouco para pois para que camilanes e teñas medo, pero bueno, eso é que hai que deixar de manteño, non? Con tranquilidade e sabendo como son as cousas, así tampouco tampar os ollos, non? Pero sí. que sería raro, non? E tamén che digo, todo o apoio que estou recibindo pois me fai velos dunha perspectiva máis política e lograr tamén unha distancia e non tomar así moi a persoal, sabes? Sí, porque tamén é, é, é é importante, ¿no? Eh, o, que, o que comentas, ¿no? Es decir, que, que esto es una cosa que, que, que, que va que va de largo, por, por desgracia, no no no tu caso. Sí, eh, sí. Eh, eh, que vemos eh, teu caso, eh, hemos visto en Zaragoza, vimos a Rioja, claro. vemos en Cataluña, ¿no? Que es algo que... Sí pero que é importante reivindicar iso, é dicir que... Sí, eh, sí, sí, sí, sí. Que eu penso que é moi importante tamén que isto non se pois, como pasou aquí na Coruña ou na Galiza, estar atentas porque hai procesos tamén en marcha ahora mismo sí. que tamén van ser un pouco duros, como pode ser o de Nisa que, bueno, non se está falando moito del, porque non, non empezou unha campaña forte, pero polo que me estiven informando, tamén vai a ser complicado. entonces bueno, estar atentos de que isto non é o que me pasa a mí e que lle pasa a moita xente, non? E que hai que estar aí atentos á solidaridade, non? E eu penso que iso é moi importante, tanto agora como como poida vir despois, tamén a operación luxista está, non? A xente está, de, bueno, que lles piden agora 54 anos por resistencia galega, que me parece un auténtico <laughs> barbaridad, non? Sí. Un castigo a unha forma de, de organización o independentismo galego e unha maneira de facer política, non a violencia precisamente, sino ao movimento popular que se crea, non? con roles do independentismo e todo isto, e, me, e me dan as acusacións absurdas, vaya. y una, por, porrón que de, aplicando legislaciones antiterroristas totalmente desfasadas y criminalizadas en Europa, no sé. Que vivimos un Estado que no es tan democrático como puede parecer, y eso hay que te en cuenta. Sí, no, porque después, es decir, si, si, si ah, después te, te, encadean, eh, hablamos de, de, cárceles, ¿no? Que por ejemplo el, de, 18 de, diciembre se, se retoma la, la marcha de, de a ¿no? Este, por ejemplo, claro, eh, claro. Que, que, porque si eso es que es que después dentro de, las cárceles dentro de, dos centros de, de detención, es decir, porque no son las cárceles, es decir, también en, en centros de donde hay gente por el tema de, la salud mental, es decir, eh, se aplica... Sí, a que ven, a gente migrante, ¿no? Como los tratan, sí, sí, sí. Se aplica a, tortura como, como algo natural, por, por desgracia, si, eso sigue pasando en, en el Estado español, en todo Estado español. No es generalizar, pero es que pasa, no, no es que estemos inventando ni... No, no, que se, se aplica un peso que é unha reflexión que fai muy como movimiento anarquista, no hmm. Como a cárcel como un centro de exterminio, no Sí. Eu penso que non tan, a mellor como foi Auschwitz <laughs> o así, no Pero como foi, pero sí que é certo que non hai ese papel de tortura, de castigo muy moi presente, no Que, que bueno, para outra reflexión máis en profundidade, no Sobre a, a vixencia ¿Dos métodos de encarcelamiento actuales y para qué sirven ¿no? y todo esto. Bueno, pues un poco queríamos eso, es decir, de, de, estar ahí, de, sabemos que, que tenéis muchas cosas, es decir, pues, está, bien enterarnos de, de, mañana de, de Cangas, de... Bueno, un poco eh, el, el 20 eh, comienza el juicio, eh, que, que, que esperades a te, las teuas abogades, tú, non sei, como, como está preparando iso? Pois, a ver, eh, estamos preparando o xuizo pois, desde a perspectiva eu personalmente mm. e o que falei cas abogadas e todo isto pois desde a perspectiva de non pactar ou, bueno, desde a intención de non pactar co Fiscalía intentar que se vexan as contradiccións da, das declaracións da policía, non? Mm. Cando vayan a declarar, pero se vexan as contradiccións que hai, non? e ao cambio fixeron eles de, de auto novo, tendo unha versión primeiro, outra despois, todo eso que era no blanco sobre negro e que se vexa, bueno. E quero facerte unha, una se si, si é posible, e non llevarte máis tempo, unha última pregunta, é dicir, de... Sí, claro un pouco de, de ya, ya, non, non, non, non é sentido de, de, de cotillón e de, pero que, que, en, en que soñas, Chema, despois de todo isto? É dicir, que de, del aprendizaxe, pero sobre todo de decir, fuf, una vez pase isto, eu lo que quero facer es... Vivir, simplemente, e seguir militando políticamente e ter tempo, pois, para dedicarme a outras cousas, a verdad. Que neste momento aquí tamén bastante tempo e, por exemplo, pois, poder, pois, o que sei, pois, militar máis na mocidade pola independencia, non? Que onde estou, ou ter tempo para ir a tomar os meus colegas ou a cenar ca miña parella, ter máis <laughs> tempo en xeral, porque isto ao final foron moitos meses e, e moito tempo, moitas horas dedicadas, a verdade. Pois pues de, de verdade eh, que, que moi, moitísimas gracias, vamos a estar aí atentas, eh, vamos a estar el 20 se, seguro aí, e intentaremos sí, estar el eh, eh, 11, eh, non sabemos seguro, pero sí que vamos, o, va, vamos a, a intentar. Eh, muchísimas gracias. Nada, todo nuestro recolzamiento, todo nuestro apoyo. Eh, si tú quieres engadir cual, cualquier cosa, los eh, micros son teus siempre. Vale, pues nada, yo quería hacer una reflexión, no? Sí, sí, claro. Em, que moitas grazas a Sapo Concho e a Radio Calimera, ¿no? porque me parece que, que esas radios libres e esos medios de comunicación alternativos pois son fundamentais para estender o noso discurso e as propostas pois, transformadoras na sociedade. ¿no? O Escarnio sempre tivo moi boa relación cos carradios libres e o movimento anarquista en xeral tivo moi boa relación cos carradios libres. E nada, para min que é un orgullo que contedes comigo para falar e contarvos <laughs> aquí a chapa, así que nada máis. Moitas gracias, unha aperta enorme. Nada, graciñas a ti, lo, lo, lo y, de verdad, no no por el postureo, micros siempre siempre abiertos para de esto o para hablar de otras actividades que le veis en, diante. Muchísimas gracias, eh, estamos ahí atentas para el 11 para el 20 tan, tan Perfecto. continuamos en Osapo sapo conchos o matutino da Radio Calimera después de haber estado falando y aprendiendo con, con Chema Naya recordando eso que, bueno, comentaba el, que, que este xoves, este viernes estarán en, en unas jornadas en Cangas el día 11 recordar a a, todos a, las que podau que que hay una, una manifestación a las, a las 8 de la, de la, tarde convocada desde el obelisco de A Coruña y después el día 20 de diciembre que es cuando comienza el juicio pues a las 9 y media en Fontiña se ha convocada para dar eh, apoyo para dar para mandar azos a, a Chemanaya eh, bueno para, para hacer que no no se ensiga ¿no? Eh, esta injusticia y también vamos a estar atentas a a la estrena por el canal de YouTube de, este vídeo que se llama Él no se arrepenten no, Él no se arrepinten Él no se arrepinten amparanados una mordaza, porque o que falábamos, ¿no? No, no tenemos que, olvidar que, todo esto veñe en, en un momento en que la ley mordaza, una ley mordaza que es va contra toda a xente que se expresa a, la rúa ou a incluso as xarxas sociais de unha forma disidente, de unha forma diferente a o que se dice pensamento oficial, ¿no? Eh, moi importante que estemos estemos atentas a todas estas cosas, porque ya todos estos eh, feitos, porque bueno, el, nuestro compromiso y el nuestro silencio eh, también es, una, cuestión política que muchos aprovechan para decir no, es que como la gente no fala, no dice es que está de acuerdo bueno eh, sepamos que el silencio es, es una forma de el, silencio constante ¿no? Es, una forma de, no dar apoyo realmente a las causas que necesitan e, e intentar cambiar entre todas a, sociedades para que sea una sociedad realmente eh, de, equidad de donde toda toda, toda gente cumplir o seus omnios eh, sean de donde sean e sea la condición que, que de verdad que ahora os quedamos escoitando a la siente de la raíz entre este entre poetas e presos.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 Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya, en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre de rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tantos siendo el pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre. Pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar. Somos el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso, el fugitivo, somos el puño con el latido, la primavera más valenciana, somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tantos siendo y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar. Continuamos os sapoconchos Os deixamos ahora escoltando Terra Terra dos meus antergos Terra meiga Dos meus segados Terra fresca vida sentir. ti. te soño y te respeto Porque no concibo a vida sin ti Nem a que foi, nem a que será de cierto Porque te siento porque te quiero Porque te soño Y te respeto Porque no concibo a vida sin ti Nem a que soy nem a que será de cierto Porque te siento porque te quiero porque te sueño, Y te respeto, porque no concibo a vida sin ti. Nena que soy, nena que será de cierto, porque te siento, porque te Terra en sueño, la toada de porque no consigo a vida sin ti, la que soy, nena que será de cierto, porque te siento, porque te quiero, porque te sueño. teño personalidade. Eu teño inquedanzas. Eu teño retos. Eu teño imaginación. Eu teño medos. Eu teño sentido do humor. Eu teño manías. Eu teño aspiracións. Eu teño vertixe. Eu teño paciencia. Eu teño boas ideas. Eu teño experiencia. Eu teño dúbidas. Eu teño soños. Eu teño enfermidade mental. Ela ten expectativas. Eu tamén teño enfermidade mental. Él ten capacidades. Eu teño un trastorno mental. Ela ten dereitos. A enfermidade mental no nos diferencia. A tu mirada sí. Eu non teño presuizos. Ti sí. imagínate tú a una familia de ocho personas hacinados en una sola habitación, quizá con un baño. quiero decir que una familia de ocho personas hacinadas en una sola habitación no existe porque todos tienen que salir a ganarse el pan nuestro de cada día. No, no, no hay, una habitación, no hay ahorros, no hay ingresos, tienen que salir. Hay gente que está encerrada en su casa con muchas personas ahí, pero bueno, vamos a referirnos al trauma desde que es una situación catastrófica que nos ha llevado a extremos emocionales y que pues al principio es quédate en casa y quédate encerrado. Somos seres sociales, no estamos acostumbrados a quedarnos encerrados en casa. Desde ahí nuestro cerebro empieza a tener ciertos cambios que nos llevan también a tener cambios emocionales y que a veces no sabemos cómo manejar. Y, y, luego, por ejemplo, durante el confinamiento vamos a empezar a tener pérdidas, como ya comenté, quizá familiares, quizá económicas, algunos perderán el trabajo, empieza a llegar el miedo al futuro, a llegar remordimientos y culpas del pasado y eh, también resentimientos que tenemos ahí y se empieza a convertir en la cabeza en un constante movimiento que no sabemos cómo manejar. Y si a estás, lo que estás platicando, Adriana, es como que la gente, al no saberse acompañar estando en su casa, al no tener actividades que la distraigan, deja que lleguen todos estos diablitos que todos tenemos, ¿eh? pues no saber usar bien tu tiempo es que te atrapa. Es como mucha gente en la noche es cuando empieza a sentirse, ¿no? Y ahí te caen todos los fantasmas, sí. Correcto. Y va a llegar un momento en el que vamos a tener que salir a la calle y entonces algún día muy cercano en estas semanas vamos a hablar del síndrome de la cabaña, que es cuando la gente va a, tener temor a salir a la calle después de haber estado encerrados durante mucho tiempo. Entonces, mucho ojo, bien dijo Eduardo, hay que mantenernos muy ocupados en lo que sea, viendo televisión, estudiando, eh, platicando, hablando por teléfono, no peleemos con la familia porque es lo más importante, no resolvamos cosas del pasado. Haz lo que quieras, que te mantenga. Haz lo que se te pegue la gana pero no te pelees con la familia, ni contigo, ni con tu vida. Radio Calimera. Para ti, para y para mí. Para mí. Escoitábamos un, audio de, la psiquiatra psicóloga latinoamericana Adriana porque con otros, otros profesionales y otras personas, es un poco porque consideramos importante, ¿no? Eh, no, no, nos gusta hablar del tema de, COVID, de, confinamiento, de... pero es que las noticias eh, parece que, vuelven y eh, retornan, ¿no? A, a falarnos de medo, de cuidados, de... Eh, hay que tener sentido, pero no medo, non eh, que estar a las rúas, pero estar como a personas, no como no es no es necesario eh, respetarse Y desde ese respeto Es seguro que todo va va a ir bien. Es importante, pero por favor que no non non propagar la cultura do medo, a cultura de do porque porque creemos que eso no es é sanos, que no nos que no nos neguen, eh, que sepamos que, que estar chuntas, eh, disfrutar de, de, de, todo, de como os dé la gana, iso tamén es, es cultura, e eh, faben. Continuamos aquí os sapo conchos da Radio Calimera o matutino de Radio Calimera eh, queremos recordaros que si queréis participar, escribir, proponer eh, programas o poder programas o programas también tenemos eh, un, WhatsApp donde podéis dejar vuestros mensajes, ya sea de audio mejor o, de texto que es el 60... 4, 1, 2, 1, 9, 9, 8. Para todas las personas que, queráis participar, eh, pues ven, estamos eh, para que también nos comentéis si eh, tenéis alguna actividad o alguna... Es hablando de actividades, pues ven, recordar que lo que decíamos, ¿no? Que el, el sábado eh, esta concentración a las 8 de la, de la tarde, esta manifestación eh, contra poner para poner fin a la impunidad de policiales, Chema Absolución, a las, a las 8 en el obelisco de, de A Coruña. E han convocado un acto que es Constitución Española contra a de Galega que el 11 de diciembre también, a las 5 y e media e habrá una palestra y <clears throat> e después un, un debate en que participarán Amara García Adán de que es una abogada y que se celebrará en, la, en el centro social eh, de, de, A Comuna en, en, A Coruña. Ese no podéis eh, eh, ir a Coruña a las 8 aquí en la Casa do Opeis en, en Curros Enrique 28 habrá un concierto donde estará a de, fotocopia, la, la también eh, de Sabna. Ven, será un, concierto que os invitamos a, venir aquí a, la Casa do Peixe a partir de las 8 el, sábado. Vamos a continuar hablando de, algunas actividades más. Eh, pero ahora queremos escuchar, este es un audio eh, que grabó el, cantante, el rapero García MC, de Fai 11 años, pero de verdad coitar porque es muy, muy vigente, que insiste, ¿no? En, en abaixo os muros. Esto también sirva para recordar esta marcha, ¿no? Que hablábamos que, que se, se va a llevar en, en, diante el próximo 18 de diciembre en eh, la marcha o cárcere de, de Teixeiro, que a las 11 de la, de la mañana eh, se saldrá de la gasolinera en la Nacional 634, el kilómetro 663 eh, en Teixeiro. Esta marcha ao a cárcere de Teixeiro, pois é iso, no? Eh, abaixo todos os, os muros, todas as presións e que a xente poda estar en libertade, construir desde a libertade, aprender desde la libertad, porque la cárcere no non, non é la, la solución. Por iso escoitamos este, este audio de García MC abaixo os muros das prisións. Liberta! monopolio da violencia Desobediencia Cada unha su vida Cada uno su entorno Porque sodes artistas Somos artistas do mundo Hai datos que son escalofriantes Como que, por exemplo, no informe 2011 Comentábase que hai máis de 800 casos de tortura eh, hai anos que se dan situacións de máis de 80 persoas mortas baixo custodia. Mm. Falamos de comisarías, de cuartéis da Guardia Civil, de centros de menores, ou máis ben de cárceles de menores, porque as cousas polo seu nome, mm. eh, nas prisións, entón, eh, o que estamos vivindo é unha vulneración absoluta dos dereitos fundamentais das persoas, neste Estado que se fai chamar democrático de dereito, pero que non respeta para nada os, os dereitos humanos. A prisión de por sí, coa falacia da reinserción, pois nos intenta vender algo que, que os malos se van para a cárcel, aí son reinsertados socialmente, entonces pasan a sociedade eh, dunha forma perfectamente normal e aquí non pasa nada. Non? estamos vendo que os que están aí arriba, os que realmente eh, exercen o terrorismo, os que realmente exercen eh, o roubo sistemático e o saqueo dos nosos recursos naturais e o saqueo eh, dos cartos públicos, o estamos vendo na clase política, estamos vendo coa, coa familia real, estamos vendo constantemente, pois esa xente eh, casi sempre se sale coa súa, e como moito algún que pisa a cárcel puntualmente, pois teño unha serie de privilexios e, e en fin, pois, pois suelen estar pouco tempo na, na prisión, non? Mm. entonces para quen está feita a prisión? A prisión está feita para a xente que se revela, para a xente humilde e sinxela, que, que nun momento dado pois eh, sufre a exclusión social e, e entón eh, pois vemos eso, non? que a maior parte da poboación carcelaria son pequenos roubos, pequenos furtos, eh, delitos contra a saúde pública, non? Eh, entón, é unha, unha, unha falacia absoluta o de que a prisión sirva para reinsertar a xente eh, na sociedade. Porque aquí os únicos que se teñen que reinsertar son eles, os que están arriba. Na nosa terra estamos vivindo eso, Probablemente se dé un, un reaxuste na forma que tende a entender o Estado español o que é mm, a represión, ¿no? porque hai un montón de, de xente currando nas mazmorras do Estado. Entonces, co fin, co alto fogo de ETA e da súa actividade armada, pois eu entendo que todo ese dispositivo, todo ese aparato de Estado dedicado a, a desactivar esas formas de, de rebeldía que se daban en moitas ocasións na sociedade eh, civil eh, vasca, pois que de alguma maneira eso se está resituando e tamén están estendendo máis eh, pois as, as formas de represión a outras partes do Estado, e aquí lo ben nos últimos tempos. Entón, estamos vendo como a nosa xente, os nosos compañeiros, o Carlos, que coñecemos porque, bueno, por exemplo, fun as pasantías da súa nai, porque non fun así moi bo, <laughs> moi bo estudiante. Entón íbamos a pasantías, pero varios de nós en ordes dos que dos que estamos en Dios que te criou estivemos ali nas pasantías da súa nai e coñecemos a Carlos desde desde chavalín porque estaba sempre ali eh, leendo e tal entón eh, é moi forte, non? Porque de repente eh, nos atopamos con que, con que esas formas represivas eh, a sufre a xente do noso entorno máis, máis directo. Por que? Por pensar, por pensar diferente, por reivindicar, por reclamar os nosos dereitos colectivos. Eu teño un soño, e ese soño é que os que son corruptos, os que nos maltratan sistemáticamente, os que levan ao povo a desesperación, que antes de que se caigan os muros das prisións, os disfruten así un rato, non? Non sei, un tempiño. E despois xa, que dunha vez por todas, se caigan os muros da incomunicación, se caigan os muros das, pres... da... das prisións, e poidamos dunha vez por todas vivir nunha sociedade libre, digna xusta, realmente democrática, e onde poidamos tratar as diferencias eh, que poidamos ter dunha maneira onde se respeten os dereitos fundamentais das persoas. Entón, abaixo os muros das prisións, nin fíes, nin dispersión, nin enfermos en prisión. Liberdade, liberdade para todos. Vémonos. Saúde. Esco, eh, a MC García eh, como, pues no? Eh, os muros y e ahí se mensaje os, sumamos todos todos nosotros en, en ese abaixo os muros, no? Nenguén presión, e ningún muro eh, que, vaya contra contra vida mientras escoitamos a, la música de Mercedes e Dolores año en Amaixeiras. Amaixeiras E eh, queríamos agora, porque falaba tamén eh, García MC, eh, falaba de, de tema de, de a comunicación, ¿no? Eh, e que é importante, ¿no? Eh, saber poder expresarnos, eh, teñer eh, a oportunidade, porque nós pensamos que, que non é cuestión de dar a la xente voz, sino que la xente teñe voz, o que pasa es que moitas veces non, non se ascoita ou non o no se la, o no se la quiere escoltar cuando aquello que, que fala no, o no nos interesa o va contra lo que nos pensamos. es importante que a gente se apodere dos medios de comunicación como pueda ser este, a Radio Calimera. Por eso queremos invitarvos a, a todos a que nos escoltáis, a que, a que veñáis a, a las asambleas de do espacio de do por ejemplo este este próximo lunes a las 8 y media e eh, que tamén se queredes podeu eh, propoñer algún programa, algún contido de para facer a, a Radio Calimera para que sega máis que máis apreto de, de, de vos e, e que sea la, la radio de, de toda la xente. De verdad que, que estás invitada e de verdad la importancia de saberse comunicar. Como xornalista, sei que a linguaxe que utilizamos é importante nas mensaxes que queremos transmitir. Ainda que, por suposto, non vai fallar ser xornalista para entender que, segundo as palabras que utilicemos, as mensaxes poden chegar dun xeito ou doutro. Inclusive, podemos darlle un significado totalmente diferente. A comunicación é moi importante en temas que teñen que ver coa nosa saúde, como o ciclo menstrual, aínda máis. Porque a saúde é o que máis nos importa. Queremos unha comunicación clara, transparente eh, coa maior obxectividade posible. Primeiro exemplo, cando a unha nena lle chega a súa primeira menstruación, a menarquia, dicimos que xa é muller. Que diferenza hai entre unha nena e unha muller? Para min, son as responsabilidades. Así que neste caso estaríamos dicíndolle a unha nena de 10, 12 ou 14 anos que ten que ter as responsabilidades dunha persoa adulta. Se pensamos así, <laughs> é un pouco forte, pero que ainda é peor se pensamos que normalmente no nos referimos a responsabilidades. Muchas veces, cuando decimos ya es mujer, por detrás está a frase agora ya puedes quedar embarazada. En algunas ocasiones se sobreentende, pero en otras llega a decirse. Así que estamos ya a una nena de 10, 12 o 14 años que ya puede ser nai que xa pode facerse cargo doutro ser vivo, cando aínda nin sequera tivo tempo de desenvolverse ela mesma. Utilizando este mesmo exemplo, cando dicimos xa es muller, xa podes quedar embarazada, primeiro estamos ligando a palabra muller á capacidade reproductiva, é dicir, só es muller cando podes reproducirte, e máis importante aínda cando o faz, Polo tanto, as nenas, as que xa pasaron a menopausa, as infértiles e as que non queren ser nais, non son mulleres. E por suposto, con isto tamén asociamos a menstruación ás mulleres, aínda que tamén sabemos que hai mulleres que non menstruan e persoas que non son mulleres e que sí que menstruan. E vale, todo isto é algo que podes atopar no día a día, pero este tipo de comunicacións tamén ocorren nas consultas médicas. Por exemplo, casos de mulleres cun endometriose diagnosticada que van a urxencias e lles din non exageres, non che pode doer tanto. Ou que me dicides deste maravilloso consello de podes quedarte embarazada a verse así deixa de doerte. E tamén podemos volver ao tema da fertilidade, por suposto. En cada ciclo, o noso corpo madura alrededor de 100 folículos, dos que finalmente só madurará definitivamente un, e este será o que se rompa durante a ovulación. Eses 100 folículos que comezou a madurar son os mellores dos que tiña o noso corpo, e o que finalmente madura por completo é o mellor deses 100. No seguinte ciclo, os 100 folículos que maduren serán os mellores que queden no noso corpo, pero xa non serán os mellores, Os mellores xa se gastaron nos ciclos anteriores, son os mellores dos que quedan. Por isto, canto máis nos achegamos aos 35 anos, os nosos folículos son peores e a nosa fertilidade é peor. Isto é un feito, pero hai unha enorme diferenza entre explicar isto nun sentido biolóxico, entendendo as circunstancias de cada persoa, explicalo dicindo que se non te quedas embarazada antes dos 35 non vas poder facelo ou os teus fillos terán malformacións e será culpa túa. Para comezar, porque non é certo. É unha das múltiples interpretacións que se poden facer, pero que ademais, como dicía, a comunicación é importante e a empatía nunha consulta médica ocurre Ocorre o mesmo cando dicimos que a menstruación no debe doer. Por supuesto que no debe doer, porque a dor es un síntoma de que algo está fallando, de que o noso corpo non está funcionando correctamente. Esta dor puede darse por causas físicas y e patologías, pero también puede darse por una mala alimentación, un estilo de vida sedentario, o falta de descanso e exceso de estrés. Igual que en el caso anterior, É moi diferente explicar isto que dicir que se che doe é culpa túa, porque non te alimentas ben porque non queres, porque se non sacas tempo para manterte activa e porque non te priorizas ou porque non te queres, porque se non dormes o suficiente e porque non sabes xestionar o teu tempo, ou porque se te estresas, pois non te estreses, pensa en positivo. Por todos os mitos e os tabús que levamos ás nosas costas, Podemos pensar que o sangue é sucio, que a dor é normal, que algo que temos que aguantar, ou que canto menos se fale do ciclo menstrual en xeral que da menstruación en concreto, pois moito mellor. Todo isto non ten ningún sentido, porque estamos sacándolle o valor que ten para a nosa saúde e menosprezando a cantidade de información que podemos obter. E de feito, isto é algo bastante curioso. Cando menstruamos, moitas veces dicimos isto de é eh, que estou mala, como se tivésemos a gripe, cando realmente é un momento no que podemos observar a cor do sangue, a súa textura, se temos coágulos ou non, e inclusive a cantidade de sangrado, e con isto facernos unha idea do noso estado de saúde. Eh, é como dicir estou mala cando vas facerte unha analítica de sangue para unha revisión médica. podríamos decir que estamos malas, se levamos 10 días sangrando sin parar o se tenemos coágulos enormes. Igual que decimos que estamos malas, en analítica vemos que estamos baixas de ferro o que tenemos a tiroides alterada. Entonces, si el ciclo menstrual y e la menstruación son cosas tan importantes para nuestra salud, significa que ten que gustarnos menstruar. Pues no. Primeiro de nada, porque é unha completa parvada que alguén decida o que che ten que gustar. Pero que por outra banda, <laughs> isto digo moi en serio, a ti gustache respirar. Gustache facer a digestión. Porque eu a verdade é que son cousas nas que non penso moito, a non ser que teño problemas de respiración ou problemas digestivos. O mellor, ese é o problema, que o desprezamos por completo o ciclo menstrual como signo de saúde ou forzámonos a que nos encante porque é algo natural. É un pouco como os anuncios de compresas onde hai tías saltando por todos lados cun sorriso super falso, non? A cuestión é que non ten que gustarnos nin que darnos asco, porque é algo que fai o noso corpo sí ou sí. E, mentre eso faga ben, non ten por que converterse nunha dor de cabeza. Non pasa nada por dicir que estás incómoda por ter que ir máis ao baño. Non pasa nada por dicir que non che gusta ter que ir a cambiarte a copa ou a compresa ou o que utilices. Non pasa nada por dicir que non che gusta ver sangue, aínda que sexa túa. E non pasa nada por dicir que non che gusta menstruar. O que temos é que entender o ciclo menstrual E o problema é que con tantos mitos e tabús, o normal é non entender. Para elas, para as raparigas, para ti recén chegada ao mundo, para as despertas, para as que ollan o mundo querendo ver, para as presas, para as que non son donas do seu corpo, para as maltratadas, para las que están longe las personas amadas, para las que están preto, para las que son explotadas, para que berren libremente, para que berremos, para que bailen, para que sonrían, para que soñen, para que loiten, para ti y para mí, para Lucía, para Marga, para Ale para Cesárea, Eva, Irina, Marta, Fil, Fil, Belén, Dori, Arancha, Radio Calimera, Radio Calimera, Calimera. Agora! justo ahora He venido a te contar lo que nunca dije He venido a te decir lo que nunca escoitei. Después de tanto medo y muchos matices todas las noites que lloré. No puedo prometer esa libertad. Esa que yo tampoco viví para ver. Se caes una pedra, levántate. No sé qué creer O que dejan de ti No sentarme Qué Que único consejo que me permito Es que me ves sabe de ser mujer Yo único consejo que me permito es que seas que en ti de ti da ser. que seas que en ti de ti Dejó de no verte, vete los hoyillos. Hay tantas cosas que quedan por ver. He traído chas de canto para borrar poco Arrolándote no colo contra o meu puedo prometer esa libertad. Esa que yo tampoco viví para ver. Yo único consejo que me permito es que me desorgullosa de ser mujer. yo que me permito. Es que sellas que de ti sé. Es que seas que emisora Calimera. Pirata. Calimera. Que seas que en ti decidas ser, os cantaba Pauliña, orgullosa, orgullosa de, ser mujer. Coitábamos esa pequeña pinga sobre la comunicación y sobre Cómo las palabras importan e, e modifican y e afectan en este caso cuando falamos ¿no? de domesticación, de, de, del, del ciclo todas estas cosas que, que acaban afectando, ¿no? que es importante cómo cómo se explican eh, desde la sinceridad, eh, desde el respeto, pero desde la, desde la es intentar de no manipular a la, gente la hacerla es sentirle mal por, por ser mujer e, pensar diferente o no no querer ser nai o se se cosa. Cada, cada, cada quien que se como decida, decida ser, no? que, cantaba en esta en esta canción Paulina eh, Pauliña. Queremos recordar que, desde este miércoles comienza aquí a la Casa de los miércoles a, a las 6 de la, tarde, un, curso de, aproximación a, calceta, donde a nuestra compañera María eh, pues invita a toda la, la gente que, que quiera aproximarse a a la calceta, pues, pues que venir a este taller obradoiro puesto eh, eh, posto de, compartir, de, de, de eh, falar, de estar tranquiles, ven, pues que estáis todas estáis todas e invitadas a este obradoiro e también invitadas a, la batucada transfeminista no la, la tambor lilas que todos los choves a las 8 se reúnen aquí también en la, en la casa, en la casa do Peixe. E eh, también falando de actividades, queremos falar que este Benres eh, por la tarde eh, hay programada una actividad desde las 5 hasta las 10 y media que va bajo el título Enon era ouro eh, nos contará una experiencia de cartografía emocional en la ciudad de Betanzos y después también Habrá, pues primero habrá una proyección de este documental de una experiencia de cartografía emocional a la ciudad de, Betanzos y después un, coloquio con las con dos de las de las que han eh, feito posible este estudio este documental que pertenecen a la gente de de, de Pesquedellas y e que precisamente después farán un, un concerto donde es una mezcla de, la música tradicional, pero con, con también sons de, de, actual. y ahora también nos quedamos escoitando eh, esta canción de, de Ameseiras con Silvia Pérez Cruz que se llama Maneo de Cambre. Eh, esperamos que gostéis con ella. de San Roque en cambre na capilla de deserto me paro lá cunha nena trae o corazón aberto trae o corazón aberto ay, ay ay kang me dará un vaso de agua. corazón no me O técnico Tele Santana ainda não escalou o Atlético para o clássico de domingo contra o Cruzeiro. Reinaldo, recuperado da contusão do joelho, deverá jogar os 90 minutos. Você está sintonizado na Pampulha FM. Está entrando no ar o informativo das 5. Enterrado ontem, o presidente da União Outra Outra vez, menino? Ô, seu deixa eu dar uma olhadinha aí, só uma olhadinha. Vai saindo rapidinho e olhe só. Se quebrar um vidro, o pau vai comer. Ô, seu deixa pelo menos um dia ver como é que esse cara opera essa mesa. Vai sair uma vez só, seu Doriva. Em anos, o governador eleito, Credo Neves, faz segredos... <laughs> hum, chato, hein? <laughs> Dê seu careta, Ezequiel. Dá um aí, vai. Não tô afim, moleque. Tô noutra. Vocês estão vendo aquilo ali, ó? O que, que é aquilo ali pra vocês, hein? Antena da rádio. Pô, a merda do antena com a luzinha na ponta. É uma antena. Mas essa aí só leve traz merda, palavras inúteis, palavras que não valem nada. Mas essa antena para nós podia ser uma metralhadora disparando palavras contra o sistema, falando pro povo da periferia. Se os caras podem usar uma metralhadora, a gente pode usar uma antena. E é essa a ideia aí. Ah, se essa antena, se essa antena fosse minha, eu mandava minha voz pelo ar com palavras, palavras feito balas pra todo esse povo se tocar. É a <laughs> voz do povo da poesia do morro, falando pro pessoal daqui de cima, do asfalto, pro país. O grande artista Brau, solta a voz, Brau! Sim! Ah, se a antena fosse minha, eu mandava pelo ar. Um sonho mais velho que a serra, ver a favela falar. Quando essa antena for minha sua, eu vou lançar uma onda no ar e com ela vou fazer o mundo mudar. <laughs> a gente precisa de uma rádio pra gente falar o que a gente quiser pra todo mundo escutar, uma rádio da gente. Você quer montar uma rádio? quando te Crio. Escoitábamos aquí os Sapoconchos un, un anaco de, do filme Una onda noar porque eso firme que este xoves eh, gaudir aquí en o cine en o cine dosar a partir de las de las 10 de, de verdad de que si no visteis nunca ese e, e visteis también, creemos que puede ser importante e es gustoso de, ver este filme, una onda noir, dirigido por, por el Becio en los lo años 2002, pero que, es muy, no sé, muy, muy recomendable para, para importancia de las palabras, para importancia de, de, tomar las anteas, en este caso, no, no me, mejor dicho, a importancia, ¿no? De, de que los medios de comunicación sean medios plurales, populares, ese non, qué sentido tienen, si todo se basa en la economía no comercial, en el non conseguir que a gente, toda la gente, podamos ser ser felices y e tener una vida con, dignidad dignidade, hasta bien de, las cadeas y de las celdas, que, que medios sean de todo el pueblo. Ha pasado mucho tiempo. Las modas pasan, pero las buenas letras son eternas. Sé que el rap flamenco parece estar muerto. Lo parece. Sabes de dónde vengo. Sabes que soy banda sonora de tu barrio. Sabes que soy barrio y que además he escrito el himno de las cárceles. Sabes que soy único. Barrio es sangre, supervivencia barrio se rige por otras leyes. juventud ansiosa de dinero, barrio es lucha, honor, palabra, códigos. Barrio es testigo de la maldad del ser humano. Barrio es historia y jóvenes que compiten contra niños de papá en las universidades. Pero barrio es esperanza. Tú eres barrio. Conocen los códigos Sabes que ningún esclavo de este puto sistema será rico, a no ser que sea ilegal y rompa las reglas de los que nos roban a diario. No sabes quién soy, pero sabes que soy Haz Y ahora, tú también sabes que esto es barrio. se llama ignorancia Perdí la inocencia en la infancia y gané respeto Aprender la calle es duro, probé la sustancia Sentí la violencia y el ansia por ganar dinero Frío, bandera negra, pirata en mi alma Es frío, carne de cañón, sentí el calor del cañón Pero el calor del cariño en mi piel yo nunca lo he sentido Aquí las sirenas anuncian otro barco hundido Perdido, ¿de quién me fío? Lucifer las carga, pero no es el que dispara el arma La blanca me calma, pierdo el sentido Estando ciego no siento, cállate puta conciencia se hace lo que he perdido Quien tiene la culpa quien conoce los límites Un con un barrio es un héroe, yo solo lo imité Me refugio en la escritura, el tiempo es mi vigila Una carta más en esta celda En esta celda estoy muriendo por verte Dibujo en la pared un corazón con tu nombre en esta carta y donde vengas a verme, porque me siento un solo el tiempo aquí se detiene. Muero en una vida distinta, se llama presidio Conmigo vive el odio y reside la venganza Un bala perdida, un pinta, pienso en el suicidio Ella no viene a verme, no me escribe mi esperanza No pienso perderte, no te llegan mis cartas, maldita sea Estoy en el patio buscando pelea Con sangre en los nudillos, el corazón me patalea Me subo al carajo el funcionario y que me vea Si no viene, si no escribe, me siento solo Voy a chinarme como un perro, a desangrarme en el chabolo Y luego sentiré el frío de que me sirve Teresa, Dios mío, Teresa en esta selva, estoy muriendo por verte, dibujo en la pared vamos sopo concho, o matutino de Radio Calimera. Escoitábamos a Ace, que nos traía este tema con Pedro el Granaíno en este tema que se anomena En esta celda. Eh, antes de marchar, queremos comentar que también este día 11 de diciembre, eh, el sábado, que es el Día Mundial das Montañas, se celebra por moitos moitos lugares, moitos vilas, moitas aldeas e moitas montañas de, de Galicia unha xornada que organiza a coordinadora eólica Asin Non e que recorre eh, diferentes mobilizacións que podeu atopar as redes sociais eh, porque son moitas, a Lama, a Becerrea, a Bembimbre, a Cercedo, a Chantada, a Coristango, a Foz, casi todas deles a las 12 de, mediodía, pero por ejemplo la de Laza es a las 4, en Lugo a las 12, eh, después en Nazaricos, que hay una concentración y una subida a Monte Pindo es a las, a las 10, en Ferrol a las 11, en Pontevedra a las 12, en Castro Caldeas a las 11 y media con una chocolatada después, en Soane de, de Curel también hay chocolatada a las 11, en la Vila de Cruces a las 12, eh, una andaína en Antas de Ulla a las 12, en Carral una concentración a las 12 en la subestación Das Travesas, en Neira ...en la concentración es a las 12, concentración más recital poético en la Casa de Cultura de Vilalba, en Gondomar. Habrá una andaína y una concentración en Alto de San Antonio... Ed Space también en Narín, una andaíña a las 12 en Pastoriza, ...y por la tarde a las 3 y media en Breu un magosto con una mesa redonda en, e, el Pufa a, fondo. Eh, toda la información la trováis a redes sociales de a coordinadora eólica, así no. es importante que, que no dicemos que sigan eh, machacando e maleando nuestro entorno natural, porque si no puede pasar como dicen Pauliña e Baltoni que acabemos vendo llorar Omar cuando nadie te ve. Te diré lo que eres fuera de tu papel si tratas con respeto a esa mujer o si todo es pose, tú ven y cuéntame. Vamos acabando ya, en aquí en los matutinos de Radio Calimera, o sapo conchos. Eh, recordando iso que, podéis seguir a todas las actividades que se van a, a en la casa de Peixe, podéis eh, atoparlas a, redes sociales recordar iso que que hoy eh, los miércoles a, las 6 eh, comienza con María aproximación a Calceta que después la, batucada transfeminista también podéis participar eh, para todas aquellas mujeres e identidades de disidentes también tienen cabida para, para que, que sexa un espacio de compartir y e de crear desde un espacio seguro eh, también el show es recordar esa, sesión do, do cine a partir de, las 10 con lo que aquí se, llamó Radio, Radio Favela pero aquellas personas que a lo mejor la conozcan por, por ese título que el 11 a un concerto a partir de las 8 de la tarde y eh, que el viernes 10 de 5 a, 10 y media un acto con, con, una, con un docu que se vais el nombre nome de Enonera Ouro donde se presenta una experiencia de cartografía emocional de la ciudad de Betanzos, muy interesante de cómo eh, la ciudad de la segua evolución, la segua meirendade, pues puede, afectar a la nuestra vida eh, desde eh, la gente de, de de, pesque, de, ellas también farán un, un concerto, una charla abierta al debate que eh, quedades todas invitadas. En non queremos irnos, hoxe os recordaremos de nuevo el, el, próximo el próximo Sapoconchos, pero iso que el próximo 11 de diciembre a las 8 hay una manifestación en A Coruña, en el obelisco de A Coruña, por la fin de impunidad De policial, defendamos Las libertades públicas Chema Absolución. El próximo 20 de diciembre, una concentración a partir de las 9.30 eh, de, de la mañana en los juzgados de Fontiñas de Compostela para pedir absolución ya de Xema, a que agradecemos profundamente que hoy haya estado en las nuestras ondas e compartiendo en los sapoconchos. La verdad que ha sido muy interesante este aprendizaje. Eh, E eh, ben, queremos, eh, como comenzamos, pues eh, recordar este apoio a, a Chema e agradecervos a, a todas las que estáis aí en la, en la escoita, que, que bueno, que continuades apoyando as, as medios alternativos, a Radio Calimera, e de verdade, de verdade, que sexa un bon día, unha boa semana e moitas gracias por La Escoita. Ola, son César Caramés. Quero pedir o apoio á manifestación que vai haber o día 11 na Coruña e a concentración que vai haber o día 20 nos xulgados de Fontiñas en Santiago para apoiar o, o Chema, o Chamanaia, que é a última vítima de, dunha práctica que é moi habitual na, nos corpos policiais do Estado, tanto a Guardia Civil como a Policía Española, que é a de agredir brutalmente, ferir manifestantes e despois eh, denunciálos e eh, botarlles a culpa de todo tipo de violencia que se producen nas concentracións e manifestacións no, no noso país. Este é o caso de Chema, que foi ferido brutalmente pola, pola policía e que eh, por riba eh, carajou con todas as responsabilidades que provocaron o, o, a, a violencia exercida pola policía nesa, na manifestación na que estaba participando que era a de apoiar o centro ocupado de Escarne e Maldicer. O caso de Chema, insisto, non é único, é unha práctica habitual, propia dun corpo fascista e mafioso como é a Guardia Civil e como é a, a Policía Española, eh, os mesmos corpos que se manifestan alegremente polas rúas da, das cidades españolas dando berros fascistas con simboloxía de ultradereita racista e supremacista sen que ocorra ningún tipo de, de problema. Manifestar que iso é incorrecto, de, demostrar que sabemos o que están a facer e pararlles os pés apoiando a, a xente que loita pola, pola democracia e pola liberdade no noso país, como é o caso de Chema, é unha obriga moral para todas as jalejas e, e todos os galegos. Compre irmos todos e todas os que poidamos a, tanto a manifestación do día 11 na Coruña como as concentracións no xujado de Fontiñas para que lles quede claro que non somos vítimas que non se revelan, que, que somos capaces de ver o que nos están a facer e denunciar para que todo o mundo coñeza cales son a, cal é a forma de actuar desta, desta xente. Eh, todos e todas as concentracións, forza chama e viva Jaliza Ceira. Solo le pido a Dios sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida bocas que cantan por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro nombre de todos por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece nadie seguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado vayas, ven te vayas, Calimera, que buen gusto nos das. Calimera. A irmán de Calimera. Sí, eu tamén pensei en Calimera entonces pensei en jaliña ou algo así. E a Calimera, a Radio Calimera, pode ser, sí. Claro, si sí, o viño blanco e la de negro. Calimera é unha radio libre de Compostela que leva moitísimos anos. Unha radio independente, con contidos distintos, a radio de todas e todos, participativa, debería... aberta, pero iso xa, xa o é, tampouco estou dicindo nada novo, non sei. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen que vou. Pois Calimera eu penso que se te refires a emisora de radio É que me, a mí soname eh, tamén a emisora de radio Pois é unha emisora de radio super eh, transgresora Aberta, libre, creativa, feminista Non sei se é así, pero bueno, a ver se si vai Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van Apoia a carimera Pra que continue a súa <laughs> Despum